بسم الله الرحمن الرحیم عوارض الاهلیه دیروز ما اهلیت خوندیم بر دو نوع بود اهلیت وجوب و اهلیت ادا و هر یکی از این دوتا یا ناقص بود یا کامل و یک سری عوارضی هم اهلیت دارد یک سری عوارضی هم اهلیت دارد به اذن الله تعالی امروز این عوارض رو خواهیم خوند أوارز الأهلية قد تعترض بعض الأوارز على أهلية الأداء فتؤثر فيها بالإزالة أو النقصان أو بتغيير بعض أحكامها وهي نوعان قاهي عرضه می شود بعضی از عوارض بر اهلیت ادا پیش می آید بر اهلیت ادا بعضی از عوارض آه. پس در اون اهلیت تأثیر میگذاره بالازالتی یا اون اهلیت رو از بین میبره او نقصان یا ناقصش میکنه او به تغییری بعض احکامها یا بعضی از احکامش رو چکار میکنه؟ تغییر میده و هی نوعان و این عوارضی که پیش میاند بر دو نوعند عوارض سماویتون یک اوارز آسمانی یعنی اونها که دست شخص نیستن و هی التي لم يكن لشخص فيها اختیار و اقتصاب عوارض آسمانی اونهایی هستند که شخص در اونها اختیاری ندارد کسب خودش نیستند از کسب خودش نیستند دو و عوارض مکتسبه عوارض کسب شده اونایی که در اختیار خود شخص هستند شخص در اونها دخل داره وهي التي يكون للشخص فيها دخل باكتسابها أو ترك إزالتها والسماوية أشد تأثيرا وأكثر تغييرا أوارز مكتسبة يا همون زمینی اونهایی هستند که شخص در کسب اونها دخل دارد یا در ترک کردن از بین رفتن اون آرزه و السماویت اشد تأثیرا و اکثر تغییرا اما عوارض آسمانی تأثیرشون بیشتر هست و تغییری که به وجود میارند بیشتر است مانند مثلا جنون خب موقعی که انسانی دیوانه بشه اهلیت اداشو چکار میکنه از بین میبره پس عوارض یا آسمانی هستند یا مقتصبه که تعریف کرد منظور از سماوی کدوما هستند و منظور از مقتصبه کدوما هستند حالا روی هر یکی از اینا بحث میکند والعوارض السماویه احد عشر آرزن عوارض سماوی یازده تا آرز هستند چند تا؟ آرس وهي عبارتند الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيز والنفاس والموت عبارتند از دیوانگی کوچک بودن ساده لوح بودن البته ساده لوح نه هر ساده چون معتوه در زبان فارسی همون کسی رو میگن که خیلی ساده است ولی مثل بچه ها تمیز داره تمیز اگر دیگه این سادگیش زیاد باشه اون موقع در سطح ممیزها هم بچه هایی که در سن تمیز هستن یعنی از هفت سالگی تا بلوغ بهشون میگن ممیز اتهی که در سطح چی باشه؟ ممیز باشه بیشتر از این دیگه نباشه مثل جنون نباشه پس اته همون ساده له بودن ترجمهش میکنیم خودمون حالا اگر شما ترجمه دقیق تری هم دارید تا حالا کودن آره، تخته کم داره چند تا ولی این اتها حتما یه نه چپورت نه چپورت فرق میکنه نه آخه چپورت میدونی به کی میگن در بلوچی به کسی میگن که زیاد حرف میزنه عقل داره ولی زیاد حرف میزنه دیوانه بازی در میاره و نسیان فراموشی و نوم خواب اغما بیهوش بودن در کما بودن و رق بردگی مریضی حیز نفاس خون ولادت موت همون مرگ اینا آرزه های سماوی بودن که اینا رو نام برد البته تأثیر هر یک از اینا متفاوته تأثیر هر آرزه ای از اینا روی اهلیت متفاوته و بعض هذه العوارز عوارضی اهلیت الاداء بعضی از این آرزه ها نه یه خط مونده والعوارض المقتصره عوارض مکتسبه رو نام میبره سبعتون اینا هفت هستن و هی الجهل و سکر و الهزل و السفه و الخطأ و الاکراه عبارتن از جهل نادان بودن سکر مست بودن هزل شوخی سفه سفیه بودن والخطأ خطا از روی خطا کاری بکنه این هم یه آرزه میدونند والاکراه اجبار و به سفه الدین او المدیونیه ملحق میشه به سفه دیندار بودن کسی که چیه؟ مدیونه اینو هم ملحق به چکار کردن؟ به سفه کردن یه چون طرف حتما سفیه بوده که جان؟ خب نسیان که جز عوارض آسمانی دست شخص نیست خطا نه خطا شخص کرده خب خودش احمقی کرده صفحه اینه که خودش بره احمقی بکنه کارای نادانی انجام میده به خاطر این جزء عوارض مکتسبش کرده وبعض هذه العوارض يزيل أهلية الأداء كالجنون والنوم والإغماء بعض يزين أوارز از بین میبرند اهلیت ادا همچون دیوانگی خواب و بیهوشی فليس للمجنون والنائم والمغمى عليه اهلیت اهلیت اداء اصلا پس نیست برای دیوانه شخص خواب و شخص بیهوش اهلیت ادا در اصل اصلا ولا تترتب على تصرفاتهم آثارها الشرعيه و مترتب نمیشه بر تصرفات این افراد آثار شرعی اگر کسی گنوک باشه دیوانه باشه یا خواب باشه یا بیهوش باشه آثار شرعی بر سخنان ایران مترتب آقا تو خواب زنشو طلاق میده آه بعضی حرف میزنن تو خواب یا سخنی کفرامیز میگه اینا آثار شرعی برشون مترتب دیوانه همچنین والواجبات المالیه على المجنون یؤدیها عنه ولیه اون واجبات مالی که بر دیوانه هستند ولیش به جایش ادایشان میکند والواجبات البدنیه او المالیتی على النائم والمغمى عليه يؤديها كل منهما بعد یقظته اما واجبات بدنی یا مالی بر شخص خواب و بر شخصی که بیهوش هست و بر شخصی که هست خودشون ادایشون میکنن بعد از اینکه بیدار شدن بعد از اینکه شخص خواب بیدار شد و شخص بیهوش به هوش آمد یعنی شخص خواب بوده مثلا زده لگتی استکان شما رو شکسته بعد از اینکه بیدار شد خودش چیکارش میکنه ادایش میکنه واجبات مالی یا بدنی بر شخص خواب و بر شخص بیهوش بیهوش خودشون ادایشون میکنن بعد از اینکه به هوش آمدن و بیدار شدن کسی که خوابیده خب لگت که میزنه تو کما باشه. اینجا تو خونه بیهوشه طرف بله و قد ينقص العارض الاهليه الأداء ولا یزیلوها و گاهی آرز اهلیت ادا رو ناقص میکنه از بینش نمیبرد دقت داشته باشید و گاهی آرزی که پیش میاد اهلیت ادا رو چکار میکند ناقصش میکنه از بینش کلعته الخفیف از بینش نمیبرد خب ناقصش میکنه از بینش نمیبره كالعته الخفيف مانند عته خفیف اون ساده لوحی که زیاد نیست کمه و هو الذي يكون معه ادراك و تمیز عته خفیف اونی هست که همراهش درک و تمیزی وجود داره شخص تمیز دارد ادراک دارد فتصح بعض تصرفات المعتوه دون بعض كالصبي المميز پس صحیح هستند بعضی از تصرفات انسان معتوه نه بعضی دیگر یعنی فقط بعضی مانند ای که در سن تمیز هست همانطور که مال بچه ممیز بعضی از تصرفاتش دیروز خوندیم دیگه صحیح بودن و بعضی دیگر صحیح نبودند میگه معتوه هم اینجوری هست معتوهی که عتهش خفیف هست این حکم رو دارد و اما العته الشدید اما عتهی که شدید هست کامل هست اون گنوکش و هو الذي لا يكون معه ادراک و تمیز اون عتهی که با آن درک و تمیزی وجود ندارد یکون صاحبه کالمجنون فی بطلان تصرفاته صاحب این نوع اته به مانند دیوانه است در باطل بودن تصرفاتش تصرفات مثل هبه به معامله طلاق اینا همه تصرفن تمام این کارهایی که انجام میده بهشون میگن چی تصرفات و قد داره نوع عوارض رو توضیح میده میگه بعضی کاملا اهلیت رو از بین میبرن بعضی ناقصش میکنن وقد يقتصر اثر العارض على تغيير بعض الاحكام لمصالح معينه كالصفه والمديونيه والغفله و گاهی موقع اثر آرز کوتاه فقط بر تغییر دادن بعضی از احکام به خاطر بعضی از مسلحت های خاص مشخص یعنی آقا اثر اون آرز اهلیت ادا رو از بین نبرده ناقصش هم نکرده منتها تغییری در بعضی از احکامات به وجود آورده تغییری در بعضی از حالا توضیح میده که چطوری کسفه و المدیونیه مانند سفیه بودن و مدیون بودن خب اینجا یک سری تغییراتی روی احکام اینا پیش میاد کسی که مدیون باشه مثلا حجرش میکنن <coughs> مفلس مثلا مفلس مفلس چی میشه حجر میشه یعنی نمیتونه معامله ای در اجناسی که داره بفروشه اینا رو به خاطر مصلحت افرادی دیگر که قبلا بدهکار اونا بوده ابتدا بدهکاری اونا باید چه بشه بله و المدیونیه مانند سفیه بودن و مدیون بودن والغفله و غفلت فیحجر على السفیه والمغفل مغفل میگه حجر میشود سفیه و انسانی که چه هست دارای غفلت است انسانی که دارای غفلت است ممنوع میشه حجر در لغت ممنوع بودن قاضی میگه آقا این آقا دیگه نمیتونه تصرفی انجام بده بله در حدی که کار دست خودش بده در اموالش در به خودش ضرر برسونه به خودش ضرر برسونه و اگر نه این قفلت چند ثانیه‌ای که شما قافل میشی یک کاری رو انجام بدی اینو نمیگن فی التصرفات المالیتی پس حجر میشه سفیه و شخص دارای غفلت در تصرفات مالی من معاوضات و تبرعات از چیزایی که عوضی هستن یا از تبرعات هم چی میشه حجر میشه دیگه نمیتونه بیاد مالشو هبه کنه یا وقف کنه فلا تصح منهما این نوع کارها صحیح نیستن از سفیه و غافل محافظتا علی مالهما بخاطر حفاظت بر اموالشان ويحجر على المدين في التصرفات الضارة بحقوق, بحقوق الدائنين كالتبرعات همچنین حجر می شود انسان مدین کسی که بدهکار هست در تصرفاتی که ضرر میدهند حقوق اون افرادی رو که بهش دین داده اند دائن یعنی کسی که چکار کرده دین داده که تبرعات تصرفات ذره مانند چی؟ مانند بخشش هایی که انجام میده تو مالش خب از اون طرف تو بند خدا این همه قرض داری از این طرف میای چیکار میکنی؟ تورات این دیگه چی میشه؟ حجر میشه محافظتا على حقوق دائنیه محافظت میشه بر حقوق اونایی که بهش دین دادن دائنی جمع دائن هست ولی چون مضاف هست نونش هست شده دائنین بوده در اصل چون مضاف به ها هست نونش هست شده ولا يجوز عند الامام ابي حنيفه الحجر بسبب السفه والغفله والمديونيه حفاظا على الكرامه الانسانيه امام ابو حنيفه رحمه الله جائز نمیداند حجر را به سبب صفح غفلت و دیندار بودن میگه قاضی نمیتونه چیکارش بکنه کسی رو که دین برگردنشه حجرش بکنه این در قدوری اومده اونایی که قدوری خوندند اونجا هم اتفاقا میگه نظر امام ابو رو میاره و نظر زیدان زیدان میاره حفاظا على الكرامة الإنسانية دليل امام ابو هنيفة این إيه است ميجي كرامة إنسانيش زير السؤال سوال أجر ما بیایم إنو حجر كوني لذا برای حفاظت از كرامة إنسانيش ميجي جائز نيس حجر بشه لأن هذه العوارض لا تؤثر في أهلية الانسان ميجي زيرا كإن عوارض در أهلية انسان تأثيري ندارت والضرر الذي يلحق الانسان اکبر من المصلحة التي تترتب على الحجر ضرری که در این حالت به انسان ملحق میشه بیشتر از اون مصلحتی است که مترتب میشه به خاطر حجر برش میگه این ضرری که ما بیایم طرف حجر کنیم بیشتر از اون مصلحتی که در پیش داره حالا ما انسان اومدیم حجر کردیم کرامت شو زیر سوال بردیم این ضرر میگه بیشتر از اون مسلحتی که نمیدونن دائنون اونا به حقوقشون برسند و کذالک الاکراه و همچنین اکراه سواء کان ملجئا تاما ام غیر ملجئ ناقصا لا يؤثر في الأهلية بنوعها میگه اکراه همچنین هست برابر است که ملجع تام باشه خودش توضیحش میده یا غیر ملجع و ناقص باشه تأثیری در اهلیت در هر دو نوعش ندارد یعنی هم اهلیت ادا هم اهلیت وجوب لبقاء الاختيار معه بخاطر باقي ماندن اختيار با اون شخصی که اجبار شده لكن اما للإكراه اثر في الاقوال والافعال الصادره من المستكره لكن إكراه اثر دارد در اقوال و افعالی که صادر میشوند از شخص مجبور شده پس میگه اهلیت رو از بین نمیبره ولی در اقوال و افعالی که از شخص مجبور شده صادر میشن تأثیر داره در این چه داره؟ اکراه تأثیر داره والاکراه الملجع اکراه ملجع چه هست؟ هو التهدید بالقتل او القطعه تهدید کردن به قتل یا قطع عضو آقا تو اگر این کار رو نکنی کشته میشی البته این شرایطی داره در کتب مفصلتر اونجا بحث میشه مثلا زیدان این بحث رو میاره هو التهدید بالقتل او القطع و حکمه حکم این نوع اکراه انه یفسد الاختیار و یعدم یعدم الرضا اختیار شخص فاسد میکنه و رضایتش رو هم از بین میبره والإكراه غير الملجئ أو الناقص إكراه غير ملجع يا ناقص کدوم هست هو التهديد بالحبس لمدة قصيرة والضرب غير المتلف زندان کردن به مدتی کوتاه یا زدنی که تلف نکند وحكمه حكم إنه إكراه جهاز أنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار رضاية شخص مستكره از بين ميبره چون از روی رضاية نبوده این کار ولی اختیارش رو فاسد نمی کند فإن كان المكره عليه فإن كان المكره عليه من الإقرارات بطل الإقرار اگر اون چیزی که به خاطر اون چیز اکراهش کرده اند مکره علیه اونو میگند مکره همون اجبار کننده رو میگند مستکره همونی که اجبار میشه مکره علیه همون چیزی رو میگن که به خاطر شخصی میشه به خاطرش اکراه میشه مثلا آقا بیاد اجبارش میکنن بیا طلاق بده اینجا طلاق بهش میگن مکره علیه یعنی به خاطر طلاق چیش کردند میگه اگر اون مکره علیه از اقرارات بود بطل الاقرار و اقرار طرف ارزش نداره باطله سواء اکان ملجئا ام غیر ملجئ برابر است که اون اکراه از نوع ملجئ باشه از غیر یا از غیر ملجئ نه دیگه این در نزد همه بلی فمن اکره علی الاعتراف در اقرار ببینید اقرارات فرق میکنه فمن اکره على الاعتراف بمال او زواج او طلاق كان اعترافه باطلا هر کسی اکراه شد بر اعتراف بمالی یا ازدواجی یا طلاقی اعترافش باطل است البته احناف در رابطه با طلاق شوخی ندارن البته این نه شوخیه جدی میگم سلاسون جدهن جد و هزلهن هست نجیم نه جیم کسره داره یا فتحه آه جد که بگیم یعنی پدر بزرگ بله من جد وجده جد جد ثلاث جدهن جد خب وإن كان المكره عليه من الأقود والتصرفات كالبيع والإجارة والره كان أثر الإكراه فيها الفساد عند الحنفية لا البطلان دقت بفرمایید اگر اون مکره علیه از عقود بود از تصرفات بود مانند بیع مانند اجاره مانند رهن اثر اکراه درون اون فاسد بودن در نزد حنفیه نباطل بودن میگن آقا این عقدی که به خاطر اجبار اینو بسه فاسد هست اما باطل نیست سواء أكان الإكراه ملجئا ام غير ملجئ برابر است که اون اکراه از نوع ملجئ باشد یا غیر ملجئ لکنهم استثنوا استثنوا بعض التصرفات لیکن احناف استثناء کردن بعضی از تصرفات را طلاق خودمون جلوتر میاد فقالوا بصحتها گفتند اون تصرفات صحیح هستند با وجود اکراه و هی عبارتند از الزواج و الطلاق عند الحنفیه عبارتند از طلاق و ازدواج احنا فلانی اگر کلاشینکوف و بالا سرت بگذارن آقا زن و طلاق بده هیچ اختیاری هم نداشته باشی هیچ رضایتی میگن زنت رفته مگر اینکه فقیهی باشد که دیگه خارج از جمهور مذهب, مذهب جمهور احناف چکار بکنه؟ فتوایی داد میگویند این مفتی قبلی مکی کی بود خدا رحمتش کند محمود الفتاوه ماره مولانا خدا نظر رحمت الله علیه میگویند که نظرش این بوده یعنی البته من زیاد یقین ندارم ولی از چند نفر شنیدم میگفتن اگر از روی اکراه میبوده بوده فتوا داده که واقع نشده طلاقش مثل جمهور فقهای اهل سنت قول صحیح این است که واقع نمیشه وهي الزواج والطلاق عند الحنفية والعتق والرجعة والنظر واليمين جمهور میگن طلاق واقع نمیشه جمهور میگن و همچنین اتق این آزاد کردن برده والرجعه بازگشت در طلاق و نظر نظر کردن و الیمین و سوگند و ان کان المکره علیه من الافعال خب اینا هم صحیحند یعنی اگر اتق و رجعه و نظر و یمین با اجبار انجام بگیرند اینا هم صحیحند یعنی اینا رو هم استثناء کردند اینا رو استثناء کردن چطوری مثلا یعنی طرف اجبار میکنن برای سوگند سوگند میخوره میگن این سوگندش درسته سوگند باطلی نیست و امکان المکره علیه من الافعال اما اگر مکره علیه از افعال بود دقت داشته باشید اگر مکره علیه از بود از افعال بود کالقتل و شرب الخمر والإطلاف ففي الإكراه الناقص يكون المستكره هو المسؤول اگر مکره علیه از افعال بود یعنی اجبارش کردن که آقا بیا این کتابه رو پاره کن این فعل دیگه بله اگر مکره علیه از افعال بود مانند کشتن اینو بیا بکش بیا این شراب و بنوش بیا این مالو تلف کن ففی اکراه ناقص یکوه المستكره هو المسلوح هو المسئول در اکراه ناقص یا غیر ملجع اونی که مجبور شده مسئول هست مسئولیت داره چه داره؟ نه مستکرهه مستکرهه نه اونی که مجبور شده مسئوله چون ناقص بوده آقا تو رو تهدید کردن آقا تو رو دو ماه میبریم زندان این 18 چرخو مثلا بیا بسوس این مستکرهه بله بله در ناقصش در ناقصش اینجا مستکره مسئوله و اما فی حال الاکراه الملجع فالافعال ثلاثه انواع اما در, در اکراه ملجع افعال بر سه اونجا جلوتر مستکره میاد مکره میاد اما در حالت اکراه ملجع افعال سه گونه اند چه غیر در حالت اکراه ملجع یا تام افعال بر چند برچینو دقت بفرمایید نوع يجب فعله ويأثم عنه الممتنع كالإكراه على شرب الخمر أو أكل لحم الميتة أو الخنزير نوعی که گناه واجب انجام دادنش و گناهکار میشه از اون کسی که امتناع بکنه کسی که چکار بکنه مانند مجبور کردن بر نوشیدن شراب یا خوردن مردار یا خوک لأن المستكره يكون في حال الضرورة چون اینجا شخص مجبور شده در حالت چی است؟ ضرورت است و الضرورات تبیح المحظورات ضرورات مباح کنند محظورات را قاعده فقهیه و نوع یرخص فعله نوع دیگه ای که شخص رخصت داره اون فعل رو چکار بکنه انجام بده لکن صبر علیه افضل اما صبر کردن بر اون بهتر است عظیمت را گرفتن کل کفر بالله تعالی مانند تلفظ کردن کفر به الله تعالی فانه لو صبر کان اعزازا لدین اگر صبر میکرد این نوعی عزت دادن به دین بود و یلحق به افساد صوم رمضان و ملحق به همین هست یعنی فعلش رخصت داره فاسد کردن روزه رمضان اگر میگه روزش رو فاسد نکنه بهتر است تر است اما رخصت داره با اجبار روزش رو چکار کنه بله اعزاز دینه دیگه و ترک صلات المفروضه ترک نماز فرض هم از همین نوع هست که یعنی افضلتر اینه که پایداری کند و اطلاف مال الاخرین و تلف کردن مال دیگران هم از همین نوع است و نوع لا يحل فعله بحال و نوع سوم اون است که در هیچ حالت انجام آن حلال نیست پس نوعی بود واجب بود نوعی بود که جائز بود و نوعی دیگر داریم که در هیچ حال انجامش جائز نیست و هو القتل و قطع العضوی والضرب المؤدی الى الهلاک و اون چه هست؟ کشتن هست قطع عضو هست و زدنی که منجر به هلاکت بشود ولو فعله کان آثما اگر این کار رو انجام دهد گناهکار است لانه آثر نفسه على غیره چون ترجیح داده از خودش را بر شخصی دیگر آقا تو میگند یا تو رو میکشیم یا اونو بکش خب اینجا ضررا اینه که تو انسان دیگه کشته میشه تو خود تو ترجیح میدی بر شخصی دیگر ولی اگر ضرر اون کمتر میبود داستان متفاوت میبود اما القصاص فیجب عند الجمهور على الفاعل المباشر خب اینجا دقت بفرمایید جمهور میگند قصاص بر اون شخصی واجبه که مباشرتا قتل و انجام داده یعنی اونی که مجبور شده آه قتل و مباشرتا انجام داده لمباشرتی القتل ظلما و عدوانا چون مستقیما قتل روز از روی ظلم و عدوان انجام داده و عند ابی حنیفه و محمد اما به نزد امام ابو حنیفه و محمد القصاص على المكره قصاص بر مکره هست نه بر اونی که مباشرتا انجامش داده لکن این دو نفر بزرگوار هم میگن لکن یعذر الفاعل بما یراه الامام زاجرا له ان هذا الفعل تعذیر داده میشه فاعلی که مباشرتا این کار رو انجام داده تعذیری که امام اون رو تشخیص بدهد و دفع کند و مانع شود که فائل از این نوع کارا دیگه انجام نده نوع تعذیری که این تأثیر رو داشته باشه و یلحق الزنا به هذا النوع زنا ملحق به این نوع هست که انجامش به هیچ حال جایز نیست لأن الزنا لا يرخص فيه بحال چون زنا در هیچ حالی رخصت داده نمیشه لکن <coughs> لکن لا حد على أحد لكن حد بركسي نيست جائز نيست ولي ولی حد هم لأن الإكراه شبهة يدر يدرأ بها الحد زيرا إكراه شبهة كحد که حد به وسیله آن چی دار درعه میشه دفع دور کرده مشي خب این صفحه بعدی رو بعد از چند ثانیه میخونیم